Xabi Zubelet, egunon. Bai, egunon. Aipatuko dugu etzi den kantaldi bat? Kanboko Salvador e, eh, kolegioen alde eh? Ah, dos, bena hoktara gabe, eh, nahi galde, gauza bat galdegin. Idazle zira, musikalari zira, errakaz zira, margolari zira, eta baita ere belhagile, eh, bai, begiraleak eh, elkartean buru belhagi sartua. Zemat ordu baditu zure egunak? Ba, ez dakit, baina e, eh, magauza hainitz baina ez denak, denak batean, eman dezagon, e, eh, eh, ba, idatzi e, idazten duten ean, ez dut margotzen eta olako, olako gauzak, eman dezagon, e, nik ez dakit apirilatik e, azar horat e, gehienik margotzen dut eta gero negoen gehiago idatzi eta gero ba musika ba musika ba aldotanian, eta gogoa gogoa denean egiten dire gauzak ez programa gauza programaturik mm gogoa denean egiten dira eta beraz e, eh, ala, hola da eta e, eh, zerrek eman dezagun musikak ez zaitu aski asetzen berduz ere idatzi ere margotu Bai, ba, nik uste dut, e, gehien gehienik egiten duten da, dela margotu, ez? Eh, margotu, ba, oen dela, eh, ez dakit, oita mabost orte, dela margotzen dutela. Eta, ba, nire bizi modua bilakatu da, ba, bederen demora erdiz, ez? Beste demora erdiz irakasle baina iz. Eta, ba, hori, eta musika, musika, ba, ba ez dakit, bien artean, no, lagogoa dutenean, Margoa, margoa, eh, gauza, eh, ez dakit nola erran, nire bizian gauza da, eh, lan gizakoa, kusen zu? Bai, bai, bai. Eta, um, zer egan hain, ba, bena, zer ekspresio ezberdinen beharra baduzu? Ba, ba, ikusten da baietz, e, gauzak ateratzen dira, ateratzen dien bezala, eta ateratzen dira momentuan, Ba, eh, hola da, eta beraz eh, egia da, batzutan eh, senditzen dutela magotzeko beharra, gogua, beste batzutan idaztekoa eta beste batzutan musika egitekoa, eta beraz iruek, iruek osatzen dute, ba, ez dakit, ne, senditzeko edo espazio behar hori bai, Eta hortarako, hainbeste gauzen egiteko zer behar da nunbait, lotxabat gain ditu edo, edo zer, edo pentsatu gabe sartzen daula? Hola, hori nik uste pentsatu gabe sartzen dela. Eh, eh, ez dakit, eh, ez dakit nola hasi nintzen, no eman dezagon kantuak egiten, eta ba, eh, gazte gazte den eh, asin nintzen, gitarra jotzen bain nuen, eta ez doka mairu eta olako taldeak bazien beraz, jadanik kantuak bai egiten dituen, baino neetako, eta e, etxian, eta hola, eta hoain atxeman ditut, ba, ez dakit, eta ma bortu urte edo buruan, musikari eh, on batzuk eta beraz eh, haiekin eh, banabil eh, hori egiten. gero eh, musikik, musikari gabe ez liteke, ez liteke eh, hola kantuz eh, aitzia. Aldiz, eh, margoak, arras, eta idaztia, arras, eh, eh, lan baita. Eta eh, ez da bat ere gauza bera eta zer eh, imaginario mundu hortan sartzeko zer duzu ingurumen egoki bat beti danik ukan, ala hor bakarti bat hola zure ametsetan izan zira beti? Ba, eh, ez dakit, eh, ez dakit zerantzun hori. Ba, nik uste dut, ba, bakotxak badituela, bakarrik idoteko momentu bereziak eta gogo bereziak ez, eta isolatu behar da, bizka bat, e, eh, batzutan, bai pentsatzeko, bai, eta nik ez dakit baduten e, ahalmen hori edo, edo nundik heldu zaiten, baina negia da, e, behar dutala hori, eta hola denian, ba, idaztera bultzatzen nahuela e, gogoek. Eta psikanalista bat duen omerkiago teratzen da? Hoi, bera. <laughs> Muntza dela. E, eh, beraz, eh, etzi gantiaekin eh, eta kantaldi batetan parte hartzen duziela, zer, zer munduta eramaiten gaitu zuen kantagintzak? Nola ez dut Bai, zuen kantagintzak, zer, bai. zer, zer, giro, zer munduta eramaiten gaitu? Bai, bo, e, hor, em, erranen dut gauza bat, lehenik, e, kantu, bon, kantu ikusi hoiek eh, ba ogoi bat eh, egiten ditugu horako zerbait ez denak eh, denak idatzian eta konposatua biela. e, eta beraz hor badira bizpa iru ahlo desberdin badira Euskararen aldeko aldeko kantu batzuk badira beste batzuk biziki olerki olerki filosofikoak dienak usu eh, kantuetan uh, ukitzen ez diren gaiak agertzen baitira uh, Eta gero baitugu beste, beste batzuk, hor eta horrengatik deitzen da gernikatik astelena, e, olako gernika deitzen den kantu esperimental bat, ba, bombekin eta soinuekin eta e, eta merkatu egun ura, astelen ura, astelena baitzen, gernikan gertatu zen bombalak eta ura eta e, bau, er, eta gero ere e, beste kantu batzuk e, erakusteko ba, gernikatik, e, handik beti astelenez bizi gaela ez eskolegia beti astelenian dela eta e, menpeak dagaitzen jagaitzen duela ba, beti bizirik ez da askira ikustia orain e, bai paraldean eta bai ego aldean ze gertatzen den ba, maipan ezagun hemen luar eta eta eta ara eta beraz eh oh eh, holako eh, mm, kantuak eta holako hitzak eh, eh ateratzeko beharra sentitzen jatu bai Ados, eta zer da hori nunbait, e, bo, hitz handia da, bena, e, konzeptual, konzeptual, zerbait bezala, holako... Bai, mm. musiketa, musikan ere, musikan badira, e, ba, sirenak eta badira bombak eta badira e, bai, pixka bat e, olako, olako zerbait, kantu bitxi bat ba, biziki maite dutena eta, eta ara e, horren gatik deitzen da gernikatik astelena e, hori Ados, eta musikalariak direla eta erran zu honak zinutela? Bai, bo, denek iparnaldean denek ezagutzen duguna eta kazare, gitarista trebea, Gero e, flautista bat eh, Iruñan biziren aleman bat e, bitxi da, aleman eskualdu bat e, Iruñera bain dela ogoi oktea gertu zena e, ustegarrekoan eta hangel ditut eskola ikasi eta e, musika itrebea eta gero e, gero ba, nire ikasle bi, e, bi ikasle badira hemen donian narrak gazte gazteak bat biolina jotzen eta bestia bigarren boza egiten eta gero e, durangoko bizkaiako e, biolontxelo bat, eh? biolontxelo bat eh, biziki eh, trebea dena ere, eh, Euskadi Orkestran jotzen duena batzuetan bedaren gaztia baita, eta baditu badu box burtsa batan egiteko, eta beraz, eh, Hala, hori edira, eta bon, nik uste dut kalitatezko musikat eratzen dela hor. Ados, e, giro eta gernika astelehena hori giro berezia, beste naz ez dakite, tresnak kontutan hartzen marin badira, giro goxo batetako musikaldia dela idurikatzen du, dirudienez? Bai, bai, e, nik ez dakit definitu beharko behar ban nuke e, ze estiloko musika den eta hola, bo, zaila izanen, izanen diteke, baina e, ba, musika goxoa da, lehenik, izaten alda badire folk, eh, folk antzekoak, beste batzuk blues antzekoak, badarrege bat edo beste, e, eh, bosa nova olako, olako kantu bat bada ere, Bo, eta gero, eh, gero olerkiak, olerkiak kantatzeko musika, musika alaiak ere, alaiak, e, Euskara ere aipatzen denean beraz, Ehm, ba hor ere, pixkat, e, jendeak eh, ikas ditzan e, olako errepikak, e, olako kantua dira, eta beraz nik uste dut jendeak ba, momentu bat pasa, pasa ditekela edo lezakela hor. Ados, e, entzute mali mazaitut, zure e, influenziak edo iturriak ere hainitza dira, blues, reggae, aipatu duzu, bossa nova? Bai, bai, bada, bai, bada denetaik, ba, kantu bat egiten denien, ba, momentuan ateratzen den eh, eh, ateratzen den bezala ateratzen da eta ritmo desberdinak eta egia esateko ba, eh, gehienetan idatzi dudan olerkia olerkiari musika bat emateko ba, e, olerkiak manatzen du jadanik, jadanik ritmoa ez eta beraz ritmoa sartzen dira hitz hitz jokoen eta neurkaden e, araberaz ez eta beraz mhm benetaik ateratzen zait, eh, alde batetik, uh, aipatu duzun bezala, ona, bazan oba, beste batzun eta, uh, eta, eta musikariek ere, edo, uh, menat eta, eta bestek, uh, ba, mundatzen dituzte gauzak, hau, hau inbarko litzateke hola, eta bestia hola, eta, eta beraz uh, aldaketak badira ere, eta uh, nik uste dut, eta beraz garria izan daitekela hori. Ados, beraz, eta tekstotik hasten zira, gehien bat? bai, e, eh, testoak hor dira, e, eh, estire bat ere kantuak egiteko, e, olarkiak dira, e, eta gero, gero, e, ba, musika bat ateratzen badin bazait, e, ba, moldatzen dut musika, e, aukeratu duten, e, aukeratu duten, e, gauzara ez. Bai, gehienetan hola da, bai. Ados. Beraz, itzordua, etzi, gantiarekin, e, Salvador, e, zea, kolegioaren alde? Bai, eta... bai, Bai, bai e, oin, oin dela guti e, erakusketa bat inginuen, margo erakusketa bat Salvadorren ere, eta e, hor aterazen, e, aterazen ideia, honetan e, ez egin olako kantaldi bat e, Salvadorren alde, eta beraz, eh, hola, hola, eta denaka dos gira hori egiteko, eta Salvadorrei ere, ba, ongi legokio, e, ba, diru pixka bat e, indituzten lanak, ba, atzeko ez ongi da, tokia, ordua? Bai, tokia donian eloizuneko du kontenia sala, hor eh, parkearen ondoan. Eh, begiraleak eh, egoitza dugu bigarren estaian, eta beraz hor eh, apalean, behien, eh, beitian behitian, badira badea sala, sala bat, egun eh, ta oitama berrogoi eh, jendentzat, gustatzen baitzaizkigu lako, eh, olaiko kontzertu eh, txikiak. tikiak, di, intimuak direnak, eta sala, sala ondiak, beraz, laute adietan du kontenian, eh, igan da txaldean, Eta normalki ebia izanki, ba jentek musikaren gozatzeko parada baduke aitzakirik gabe. Ba, no, eh, hola balin bada, hobe.